Horretako nahi guinuke ere gure politikeak uh, erran behar dela mugituz eta goeiten kriza uh, eh, ahunt gogorra dela eta kasik leheran aldea dela hain gogorki uh, eh, izaitak kriza horiz eta kriza horrek de, denak mugitzen ditugu produksione guztiak eta hor dian uh, hori balin bagidea uh, en falta dela eta hemen dikatzeatzeko behar ditugula ahmak ukan ahmak zer dia, dia legeak behar dugu pisia ukan uh, gure mozkinen uh, eh, estabaidatzeko gure industrialekin eta gure grand surfaz horiekin. Eta hori ere eh, nahi ginen egun erran uh, jender, zenta politiker uh, behen jola biziki importanta dela. Zenta mm. kriza hori da Frantzia mailean, baina ez da behar uh, Europa mailean ere, uh, kriza hori hor dela.